tim cimat punya cerita dengan judul Mijeti Gendruwo Loro Neng Sekaran Kandangan Desa Tengger Dikirimkan oleh Suri Mirah Dusun Papringan Desa Dukoh Kidul Ngasem Ujunegoro Negara Kedadian iki pancen kedadian bener-bener kisah nyata. Kedadian iki bener-bener tak alami. Percoyo ora percoyo tapi aku ngalami dhewe. Neng jobone nalari menungso lan kedadian iki lagek wae tak alami urung enek sekitar rong wulanan. Dadi tukang pijet dadi pegawianku sampingan di samping pegawian tani. Bengi iku aku bar magrib, aku kon minjeti wong ngantru tunjung. Barang bar pijet kok ngantru, aku pamit mulih. Aku banjur melaku ngidul turut ratan gedi. Tekan bong ringin koretan, neng bong ringin kui akeh dedemete. Dedemite jari wong-wong tuwek enek dalan lurus aspalan, dalan kasat motor. hubungane antara ne kuangen karo rondo songo panggonan sekarang. Aku digudak bocah nom umuri sekitar wolulas tahunan karu numpak sepeda motor banjur ngendeki aku celuk-celuk aku Ade Ade Ade Suri saman kon mijeti mbahku mbahku awake panas cepetan made. Lau main bocah mang banjur jawab Omai desa Tengger Langko mulai kupi, ye le Langko tak ternoto, made, made. jawabe bucah ki mau mangkono. Aku banjur ditumpakno montor. Dalan desa Tengger apik tenan tanpa ana sing luwat. Lampune turut dalan padang banget. Lagek roh iki aku sak umur uriku ning desa Tengger dalane enek sing apik. Sak ngertiku dalan jurusan Tengger dalane elek durung aspalan, isih dikeki watu makadaman. Tekan nggon aku diajak mlebu omah. Omahe gedhe bentuk omah soklatan, lampune padang, gedek ngarep yowis keramikan, jogane yowis dikramik. Aku terus digawek kopi banjur dikon ngombe. Kopine nang diombe Kang Suri mumpung sehanget hangat engko nek adem ra enak kongkonane wong sing duwe omah. Gak usah aku mare wis bar ngopi ning Pak Mantri. wong sing duwe omah banjur nyauri. Pak mantri sapa to Eh Pak mantri ya tanggoku to Ning kono aku ya diwene rokok saadah ki mau. Aku banjur mulai mijeti. Bareng tak demek awake pancen panas banget. Awake panas gemluduk koyok geni. Aku sampe kesel mijeti wong loro. Ora krasa wis jam loro bengi. Sampai meripatku ngantuk, aku banjur lungguh neng kursi karo rokok-rokokan, karo ngenteni bocah sing juku aku kimau. Jari aku diterno mulih, tak enteni kok yora teko-teko, sampai entek rokok telung ler. Idep-idep omah gede apik mang ilang. Ngerti-ngerti aku neng sorwit gede, yoiku wit kepoh neng sebelahku. kiwa tengen enek bekas obongan menyan, lan bekas sujen panggangan pitik. Aku banjur tolah-toleh nguwasi kiwa tengen, peteng dedet. Aku lagi iso mulih krungu suara adan subuh mergowis rodok padang. Batinku aku barmi jeti gendruo nek kono, sing manggon ning sekaran diso tengger. Berarti bocah sing marani aku ya anake gendruo nek ngono, batinku mangkono. Aku diongkosi duit selawe tapi duit mang ya asri wujud duit. Tekan omah ya tak delok ora rubah. Mari bar kedadian sing tak alami ning kono ya enek kedadian aneh banget. Kedadiane ning Bengkok Lurah Tengger. Enek sindir ditanggap wong kono sedina suwengi, tapi wong kono ora ngerti nek ning Bengkok Lurah enek sindiran. sing crita ya sindire Dewi... jare dheweke diparani Pak Lurah Tengger dikon tanggapan nek bengkok lurah sing dikon marani sindir mang mimba dadi Pak Lurah Tengger banjur sindir mang crita nek gone Pak Lurah sing asri nek dheweke bar tanggapan nek desa Tengger sekitar seminggunan yo nek bengkok lurah manggone ning etane SDN Tengger tapi Pak Lurah rumangsa nek ora nanggap sindir kedadian iki ya paling aneh ning jabane nalare menungso tapi bangsa lelembut kuwi mesti enek percaya ora percaya nek bangsa gaib kuwi bener-bener enek kita wajib percaya sakmene ae cerita saka aku cerita kisah nyata bener-bener tak alami tenan mijeti gendruwo lanang wedok ning sekaran kandangan desa tengger bersama tim jimat Salam jimatres kanggo penggemar jimat, purgen, nolik, dukun samiti, saridah, tarmuji, jaislan, dukun waras. Anda masih bersama tim Cimat. Cimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Saya Ki Banu Asmoro sing duwe tim Cimat.